hulle daar kom woon het, het hulle eers nie die Heere gedien nie, en die Heere het lees gestuur om partij van hulle dood te maak. Partij mense het toe vir die koning van Assyrië een boodskap gestuur en gesê, jy het volke gevang en weggevat en jy het hulle in die stede van Samaria laat woon. Daar die volke ken nie die wette van die God van die land nie, en hy het toe lees gestuur om hulle dood te bijt omdat hulle nie die wette van die God van die land ken nie. Die koning van Assyrië het toegesê, Jullie moet een van die priesters wat jullie daar gevang en weggevat het, laat teruggaan. Jullie moet die priester daar in die land Israël laat woon, zodat hij voor die mensen die wetten van die God van die land kan leer. Een van die priesters wat uit Samaria gekomen het, het toe teruggegaan en hij het in die stad Bet El gaan woon. Hy het vir die mense geleer hoe hulle die Heere moet dien. Maar al die mensen wat in die land Israël kom woon het, het ook nog aangehou om vir hulle self goede te maken. en hulle het die goede gesit in die tempels by die offerplekke wat die mensen van Samaria gebouw het. Die mensen van die verschillende volken het dit gedoen in die steden waar hulle gewoon het. Die mensen van Babel het die Godse kot benoot gemaakt, die mensen van Kut het die God Nergal gemaakt, die mensen van Hamad het die God Osama gemaakt, die mensen van Ava het die goede Nibgas en Tartak gemaakt, en die mense van Sefarwaim het hulle kinders verbrand vir die goede Adramelek en Anamelek, die goede van Sefarwaim. Maar hier die mense het ook die Heere gedien en hulle het hulle eie priesters gekies en aangestel. Die priesters het gewerk in die tempels bij die offerplekke, die mense het die Heere gedien, maar hulle het ook hulle eie goede gedien soos hulle altyd gedoen het in die lande van waar hulle gekom het. Hulle doen dit vandaag nog, hulle dien nie die Heere recht nie, want hulle is niet gehoorzaam aan die wette wat die Heere gegee het vir die nageslag van Jacob nie. Die Heere het vir Jacob die naam Israël gegee en die Heere het een verbond gemaakt met hom. Die Heere het vir hulle gesê, Julle mag niet ander goede dien nie en julle mag niet vir hulle buig nie en julle mag niet vir hulle offer nie. Julle moet net die Heere dien, dit is hy wat vir julle uit Egypte gebring het toe hy groot wonderwerke gedoen het. Julle moet om dien en vir hom buig en vir hom offer, en jullie moet altijd gehoorzaam wees aan die wette wat hij voor jullie gegee het. Jylle moet nie ander goede dien nie, jylle moet nie die verbond vergeet wat hij met jullie gemaakt het nie. Jylle moet nie ander goede dien nie, jylle moet niet jullie God die Heere dien, dan zal hij jullie red van al jullie vijanden. Maar die mensen het niet geluister nie, hulle het omgehou om te doen wat hulle altijd gedoen het. Door die mensen wat toen in die land Israël kom woon het, het die Heere gedien en hulle het ook hulle beelde gedien. Hulle en hulle kinders en hulle kleinkinders het diezelfde gedoen wat hulle voorvaders gedoen het. Hulle doen dit vandaag nog.